Ezabuli ya kikumi ikumi na mushanju Muaise omukama Musingize omukama haleluya Mumuaisirize inywe maanga inywena Inywe maanga inywena mumushambagize Kuba ekishake aliichwe kiba kyamani Nobwesigwabo mukama bubabwo ira iliona Musingize omukama haleluya